Te di sin falta de respeto, La única forma de aliviarme de todo mi pena es cuando te lo meto. Ya te leí completa, yo me sé el libro tuyo completo. A veces te tengo ganas y no sé ni a dónde ir. Tú te pierdes, así de la nadie vuelve a venir. Recuerdo que habías dicho que yo sí el que te completo tus caprichos Que nadie va a chingarte como yo te chicho. Esta bella que era contigo tengo este crincho Dame un vida, de ti, de todo eso. Pensaban a chingar en esos besos siempre como un retrato. Solo para ti saco Así como me miras te tengo en la mira, chingamos y te caso ah, Esos labios tuyos te saben a fresa. Contigo yo voy al jean sin hacer cerveza. Y con delicadeza, gato te mi presa. En la cama es que se presa, si no encima en la mesa. poco de eso. Esa negra solo es que yo le rezo. Te voy a ver como yo me con todo el peso. Vamos al queso, se chupa hasta el hueso tú sabes el menil. No te voy a mentir, nos matamos en el ring, grabamos un reel, yo lo voy a subir. Nos tiramos mañana y antes de dormir. Recuérdame por si un día te quieres ir. Sabes que siempre seré tu neflame, un sipi de ti, de todo eso. Me saben a chingar esos besos. Yo pues siempre como un retrato, solo para ti saco rato. Así como me miras, te tengo en la mira, Chingamos y te caso. Llámese esa historia, venimos a la bella, lo que recuerdo para la memoria. Ella me a mí me odia yo no somos de este mundo. Los te amo se le salen cuando le bajo profundo. Más separados que juntos, pero siempre que nos vamos pa' matarnos y punto. Ella me pendeja, ella sabe que si se deja llevar cae aquí. Por eso me esquiva, me bloquearon hasta las amigas. Dame un sip de ti, de todo eso. como un retrato, solo para ti saco rato. Así como me miras, te tengo en la mira, chingamos y te caso. No voy a olvidar tus beso mojando y la forma en que tú y yo nos devoramos aquella noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados